Морална перверзија. Тоа е насловот на мојата тема. Повторно во контекст на последното време. Што значи зборот перверзија? Што подразбираме под перверзија? Изопаченост, да. Настраност, изопаченост, изопаченост, значи наопаку, главачки, како, <laughs> како да кажеме, или девијација, или од нормалното. Значи, утрешките стикови завршија. Значи, пошто редко идеш, да знаеш дека да не се упаѓа. Ја кај сакав да му упаднам, но ја нема, не му упаднам. <clears throat> значи, перверзија, настраност, изопаченост, девијација од нормалното. Една група на креативни момци, хратци или како сакате кажете ги, провалуваат во една стоковна куќа. Дали било, ја како го сватив, иако тоа не беше нагласено, веројатно во постаро време, пред оние баркодови, нели, постојањето и читачите баркодови. И се очекувало дека ќе ја ограбат продавницата, стоковната куќа, но за изненадување изутрината, мислам, ништо не достасувало, се си било на место. Ама нешто не било на место. Што направиле? извршиле промена на цените на производите во целото стопно на куќа. И за чудо првите 4 часа се нормално функционирало, доека не сватиле дека нешто не е вред. И некои си отишле со <laughs> дискаунт, односно многу намалени поволни цени за некои од производите, а оние другите биле шокирани од скапите цени на некои од другите производи. Значи направиле бај и хаос, Иако, како што реков, за изненадување, дури 4 часа ова не било откриено. Не било приметено. О, само како пример, па ќе видите како ќе се вклопи понатаму. За да сватиме некои работи кои што ни се случуваат денеска, и во светот, и во нашето општество, и на секаде околу нас, мора пак да отидеме на почетокот. На самиот почеток. И затоа ќе отвориме во прва книга Мојсија, односно Битие, прва глава. И тука може би не мора да ги читаме целите стихови, ама ајде, ќе видиме, ако има потреба. Четврти стих. И Бог виде дека светлината е добра, и Бог ја оддели светлината од темнината. Бог вели, светлината е добра. Бог виде дека светлината е добра. Десети стих. Бог го нарече копното земја, а собраните вод, водни, води мориња. И Бог виде дека е добро. 12 стих. И никна од земјата зеленило од трева, што се осеменува секоја според секој, својот вид плодоносно дрво што раѓа плод, што го носи своето семе во себе, според својот вид. И Бог види дека е добро. Тоа беше да 12, 18 стих. Или 17, исто со 18, Бог ги постави на или на небесниот свод месечината, да звездите, сонцето, да осветлуваат земјата, да владеат на денот и на ноќите и да ја одделуваат светлината од темнината и Бог виде дека е добро. Тоа е веќе четвртиот ден, влегуваме во создавањето, четвртиот ден. Потоа 21 стих, петиот ден. <clears throat> Бог создаде морски чудовешти и секакви живи существа што ползат и се движат по водите и крилати птица, птици од секаков вид, И Бог види дека е добро. У 25 стих. И Бог направи земни зверови според нивниот вид. Ова е кој ден? Шестиот. И добиток според неговиот вид и сите лазачи на земјата според нивниот вид. И Бог види дека е добро. И малку подосно во истиот тој шест, шести ден ќе рече многу добро. Откако ќе го создаде човекот според Божи лик, односно жената на крај. 31 стих. И Бог виде се што направи, значи, комплетно сето тоа што го создал, беше многу добро. И бидна вечер по утро шест ден. Што значи изразот добро? Што опфаќа? Што подразбираме под тоа? Добро, вред. Не од таа смисла. Значи, етички и морален квалитет, вредност. И оно што е битно, дека Бог вреднува. Бог е тој кој што кажува дека сето она што го создал е добро, на крајот и многу добро. Бог. И сега во втората глава, 16 и 17 стих, кај што, кога доаѓаме кај дрвото на спознание на доброто и злото, Господ ја дава она единствена заповед, забрана, до човекот и до жената, и вели, Господ Бог му заповеда, значи 2.16 и 17, на човекот велејки, јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Прв пат, Господ ќе рече дека нешто не е добро. И тоа нагласил многу јасно дека последиците се страшни. Смрт. Ова дрво не е добро. И Адам и Ева биле запознаени со тоа, многу добро знае дека тоа дрво не е добро. Се е добро, се им е достапно, се може да конзумираат, ама не ова дрво. И покрај тоа што Ева знаела дека не е добро, го направила престапот. Шести стих од трета глава. Така, копна трета глава. Жената види дека дрвото е добро. За јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар, набрал неговиот плод и го јаде. И што се случува? Ова е падот, ова е гревот, Никогаш Господ не предвидел, не сакал да човекот знае што добро, што е зло. Од овој момент човештото е изгубило проценката што е добро, што зло. Зашто, внимавајте, Ева видела дека дрвото е добро. Иако Господ рекол дека тоа е единственото нешто што не е добро. Господ го оквалификувал како нешто што не е добро. Но човекот си прави своја собствена проценка, тоа е ева нормално, нели, под влијање на а, лукавите зборови на змијата, односно на лукавиот преку змијата, кој што ја користи како медиум. И се случува проблемот и хаосот. Обрнете внимание, ова се повтори во шестата глава, сега ќе прочитаме. Жената види дека дрвото е добро. Сега таа, таа резонира, знаете, гјаволот ја наведува на тоа. И вели, ама дрвото е добро за јадење. Убаво, привлечно на очи така така натаму, така натаму, ќе одлучи да се ќе сгреши. Што гледаме во шестата глава, битие? Ова се моментите кои што ќе го предизвикаат гневот Божи и потопот. На ова се навративме, навративме еднаш многу опорано. Не многу, меѓутоа, нужда летото беше. Шеста глава читаме Битие, од први стих. Кога луѓето почнаа да се множат по земјата и им се народија керки, Божите синови гледаа дека човечките керки се убави. Овде на местото убави стои истиот збор еврејски за добро. Значи, можеме да кажеме, Божите синови дека човечките кеки се добри, или дури можеме да додадеме, како што Ева вели овде а, во шестиот стих, пријатни за очите, значи убави, па си ги зема за жени кои ќе ги избереат. Тогаш Господ рече, мојот дух нема да остане довека во човекот, човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Повторно човекот прави своја проценка. То Божите синови. Значи. Гледале, виделе дека човечките керки се убави, дека се добри. И резултатно на сето ова го гледаме во петиот стих од истата глава, каде што се вели Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секоја ше само зло. Видите кога човекот прави проценка што е добро, што е зло, то каде <clears throat> дошла работата. Се случува момент кога сите мисли им станаа зли. И Господ немаше што веќе да чека. Иако чекал и тогаш, како што и денеска чека до последен момент, ако би можело и уште некој да се покае и да се врати кај Него за спасение. И ова некако одговара и многу слично на оние зборови што ги имавме од минатата поука, која зборувавме за состојбата на а, човечкиот род, во Римјаните трета глава, отворите во Римјаните трета глава, читаме од 10 до 12, Римјаните трета глава од 10 до 12. Што велат овие стихови, што вели Павле? Како што е напишено, нема никој праведен, нема ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Нема ниту еден добар. Наравучение од ова што читаме и огледаме гледаме од самиот почеток. Само Господ е тој кој што проценува што е добро и што е зло. Само Господ. Значи имаме тука апсолутен стандард. Апсолутен стандард. А какво е човештвото денеска? Еве, ако уште кога сме кај овој збор апсолутен, кој што се надевам знаете што значи. Човештвото се стреми кон релативизирање на се и се што. Се е релативно. Зависи кој како гледа. За некого ова е добро, за другиот тоа не е добро и обратно. Зарем не е така? И сега отвараме во клучниот стих, текст од Исаија, пета глава, 20 стих. <clears throat> Исаија 5.20. Силни збори. Тешко им на оние што злото го нарекуваат добро, а доброто зло кои прават светлина од темнината, а од светлината темнина, што горчливото го прават благо, а благото горчливо. Знаете, колко, знаете ли колко е овој збор тешко, тежок? Исус на кого во Новиот Завет упатува некои слични така збори? мислам, има повеќе стихови кои што започнуваат со тешко, тешко, тешко вам, на фарисеите, да. И знаете што значи ова? Не дека знаете, ако така продолжите, ќе имате некои консеквенции, последици, ово, оно. Не! Ова е најава за излевање на Божиот гнев. Тешко вам. Тоа значи, доаѓа Божиот гнев, доаѓа казната. Тоа и го гледаме, е само малку да допреме до 25 стиг од истата таа глава. Затоа се располи Господовиот гнев. Толку подосна малку ќе се навратиме, се распали Господовиот гнев. Неколку стиха подолу само. Тешко на оној што доброто го прави зло, а злото добро. Ова е перверзија. Значи да, перверзија најчесто се користи нели во некоја друга конотација, меѓутоа ова е морална перверзија изопаченост. Ова е све на опачки обрнато. А таа човечка грешна природа, таа перверзија е толку ненаситна кога човек ќе тргне по тој пат да стармоглаво оди во пропаст. Како што видовме, 5-6 стика од почетокот на создавањето, мислам 5-6 глави од почетокот на создавањето, ние завршуваме во потоп, казна, сите мисли зли станале, се скварило, <coughs> човештвото до крајни граници. И сега денеска имаме многу модерни перверзии. <coughs> да се малку осврнеме на денешница. Само ќе напоменам на почетокот, па после малку ќе анализираме. Абортус, хомосексуализам, педофилија, некрофилија и така натаму, така натаму. И сега ќе спомнем неколку примери. Да речеме, ако се сакаме, па Но што е проблемот да имаме предбрачен секс? Па ни се сакаме. Па уште, знаете што, и онака има нели премногу разводи во денешницата, па да ние добро да се се испробаме во секој аспект и ќе спречиме да нема разводи. Помогу ќе има разводи на тој начин. Нели ова нешто зло, а се прави добро? Пример друг. Гей двојка некоја, и тие се сакаат, што има лошо во тоа, во сакањето? Не знам дали може сте гледале изјава, односно дел од она гей парадата во Белград последната. Каја што кума на парадата беше Карлеуша. И еве ке цитирам дел од <clears throat> изјавата што таа ја даде, таму таа поврка кој што се движеше, па нели застана, па микрофони, сите тие работи, организација на ниво. Знаете дека и премиерката беше тука негде на чело. <clears throat> Вели, Карлеуша со овие зборови. Морална обврска, имајте, значи, како, какви зборови се користат, значи, како тоа се делува на днешното обшество, на днешниот човек, пред се на младината, но некој што се уште ете, се многу поприемчиви, примаат се. Морална обврска е да се бориме за човековите права. Се вели, љубов, толеранција, борба против омразата, борба за еднаквост. За тоа се бориме. Тоа е наша морална обврска. Вели, некогаш нашите деца, некогаш во иднина, ќе се секјаваат на нас, нормално мисли на себе, како на некои кои се бореле за доброто и за подобра иднина за сите нас морална перверзија. Од злото правите добро, од темнината светлина. И вели, знам јас дека некои се против ваквите собери и тоа го нарекуваат Божја правда. И се внимавајте. Вели, но јас сметам дека ни една релија, нито еден Бог не е против љубовта и против овие луѓе кои што денеска се собрани заради љубовта. Се сакаат бе луѓе, се сакаат. Што има лошо во тоа, не? Неверојатно. Ама тоа е тоа, кое што се нуди денеска. Често пати се користат, нели, така наречени уфемизми, значи блак облик, геј права, геј брак, како да, нема ни, ни смисла воопшто. Кога ќе кажеш геј брак, па и геј права, ама за да не биде по-јако. Друг пример. Зошто да носиме на свет несакано дете? Не знаеме Библијата што кажува што е детето. Благослов. Ама не, зошто да носиме на свет несакано дете, да ќе го абортираме? Односно, тоа прео значи дај да го убиеме. Што да го носиме на свет несакано? Дај ќе го убиеме. Се ова е спротивно. Добро зло, зло добро. И си колку што сакате. Хитлер би требало да, односно би требало на Хитлера да му се извинуваат. Затоа што го прават, затоа што убиства колку сакате. Луѓето кои што се против геј браковите, како ги нарекуваат? Хомофоби. Како звучи тоа луѓе кои што имаат омраза, аверзија или нели страв, хомофобија. Чи она доброто го претвараш во зло. Еве пример со првата заповед. Како гласи првата заповед и меѓу другото нели што вели таму? Немој да имаш други богови освен мене. Еден е Бог. Има ли повеќе богови? Еден е Бог. Ама луѓето ќе речат, чекај, тоа е ексклузивност, така користат неби називи, соответни. Тоа е ексклузивност или исклучивост. Еш ти да не исклучи се од нас, како од, од, од другите, значи. И зашто се зборува често пати? Што слушате? Инклузивност. Внимавајте, тој збор много често се користи, по телевизија се врати. Инклузивност, значи не исклучивост, туку вклучивост изучување на сите, на секакви мислења, на секакви размислувања. <clears throat> Како што реков, релативизирање на нештата, се е релативно. За некого нешто е добро, за некого не е и така натаму. Толеранција, кој што нели погоре малку ја прочитавме од она изјава на Карлеуша, Толеранција кон сите, толеранција кон се. И зошто е ова вака? Зошто, зошто ова се случува? Зошто, зошто живееме во еден таков свет денеска, кој што толку нагло се расипува? И, и то се само знаци, ние треба да се радуваме од една страна, затоа што Христовото дајање е многу близо. Луѓето немаат никаква почит кон Господ. За мнозина не ни постои Господ. Мнозина воопшто не се сериозни, па и ние не сме, ние сме слабо сериозни исто така, околу постоењето на Бог. И околу тоа дека, како што и денеска беше спомнато, секој наш збор, секој наше дело, ќе излезе на суд. Има врховен судија, тој е Господ, кој што не испушта ништо. Ама луѓето го отфрлаат тоа. Ве как? Не одговарам ни на војсот тука, Бог какви. Немаат страв, стравопочет. Оно што денески и малку со братот од Крушево спомнавме. Зошто тие постарите генерации, сите сме сведоци, баби, дедовци наши, биле многу поверни. Немале мнозина ни Библија, ни читале, ни ништо, ама биле многу поверни, поморални. Имале страв. Кратко и јасно. Видите колкава е важноста на првата ангелска вест кога сето ова го читаме. Првата ангелска вест која што е евангелието, проповедањето на евангелието, да се подсетиме. Зошто не случайно не е дадена таа вест за ова последно време? Како гласи шестиот стих? <clears throat> Добро е седмиот. Значи ангелот го видов кој што зборуваше гласно, со силен глас, седми стих, боите се од Бога, и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото, земјата, морето и водните извори. Не враќа назад, на почетокот, на создателот, на оној кој што единствено знае што е добро, што е зло. Апсолутно. <clears throat> Апсолутен авторитет. Луѓето ке смета дека пред никого нема да одговараат за своите недела. Да не читаме проповедник 11.9, еден од познатите стикови на брат Раде. Кој е тој стик? Скјавате ли? Значи, правиш така правиш ти. Имаш слобода, што сакаш да правиш, ама еден ден ке мора да дадеш сметка, отчет. Во што е проблемот? Срцето на проблемот Ова е на многу и убава изјава. Срцето на проблемот е проблемот на срцето. <laughs> Нели е така? Срцето на проблемот, на, воопшто на морал на се, е проблемот на срцето. Оборет, тоа е умот. Знаеме што мисли Библијата под срце. И проблемот е тоа што ние сите се раѓаме со какви срца. <clears throat> Камени срца, вели Библијата, во Езекијата. Но тука е и таа понуда што Господ ни ја дава. Избор имаме. Бог ветел дека ако ние му дозволиме, тој ќе го смени тоа камено срце, ќе ни даде срце од месо. Ќе ни ја омекне срцето. Да. Ќе ни даде Дух Свети. <clears throat> Бог ветел промена, но ние треба да ја прифатиме. Оној главниот транспарент со кој што се движеше онаа поврхот, таа геј парада во Белград беше промене промени напред. Е, Господ нуди промена, вистинска промена на срцето на нашата суштина, на нашата грешна природа, ако ние му дозволиме. Сега интересно е, читавме стих од пета глава, 20 стих, значи пета глава Исаија. Оваа порака, овие стихови толку многу одговараат на денешницата. Видоа, на кого се однесува тој стихови? Која била пораката на Исаија? Зошто бил подигнат воопшто Исаија? Ова порака е до Јуда, до Јужното царство, кое што долго време се држало, многу подобро од Северното. Но видите во што западнало. И овде во ова пета глава имаме неколку моменти, неколку стикови кај што вели Господ, тешко вам, тешко вам, тешко вам, заради себичноста, заради а, светолюбието, како да речеме, и така натаму, и така натаму, и завршува со оној стих, тешко име на оние што злото го нарекуваат добро, а доброто зло, кои прават светлината од темнината, светлина од темнината и од светлина, се извинувам, кои прават светлина од темнината, а од светлината темнина, што горшливото да го прават благо, а благото горшливо. И продолжува понатаму вели, тешко име на оние кои се мудри во собствените очи. Тоа се тие кои што Тие ни даваат <clears throat> некои нормативи своји, што е добро, што е зло. Мудри во своите очи и умни сами пред себе. Тешко име на оние кои се силни во виното и јунаци во мешањето на силните пијалаци. И на оние кои што го бараат виновникот за подкуп, го бранат, уствари, виновникот за подкуп, а праведникот го лишуваат од правдата. Се е овде наопачки. Тоа е таа морална перверзија. Како Божиот народ дошол до ова дереже овде? Знаете, Исаја имал таква неблагодарна работа, да им го сообшти ова, а знаел му било откриено дека нема фајде ќе завршат во робство. Колко ли му било тешко. Но како се нашол Божиот народ на ова дереже? Зачитаме да понатаму, одговорите во 25 стих. Затоа, како што огнот ја проголтува сламата и како што сувата треба исчезнува во пламенот, <clears throat> така ќе изгние нивниот корен, нивната папка, ќе се разлета како прав, цвет, она, да, од цветот. Зошто го отфрла, од, зашто го отфрлија законот на Господа над воинствата и го презреа словото на Израелевиот светец. Што направиа? Го отфрлија законот и го презреа словото. Божиот глас, Божиото Слово и Божиот закон. Преку Божиот закон Господ говори и објавува што е добро, што е зло. Тоа се повторно негови зборови. Но денеска ни Божи закон се почитува, ни Божиот глас се слуша, ништо затоа светот оди во тој правец во кој што оди. Или го, и, и луѓето и не сакаат. зато проблемот е во срцето. Што да се каже, освен, нема многу време, веќе готово, треба секој од нас да се запраша. Не да е Божи да се најде Божиот народ во оваа ситуација. Веќе околу нас се е поинако. Се е поинако во однос на пред 2, 3, 5 години, 10, да не зборим повеќе. Немојте да мислите дека нема да сето тоа полека-полека, знаете, с ким си такав си, како што велиме, почне да ги зафаќа и црковните кругови, устари ги зафаќа веќе. Ние сме сведоци денеска, ја спомна е, утре има <clears throat> е, онаа свеченост за по повод протестантската реформација, меѓутоа протестантите не се она што беа. Далеку се од тоа што беа. И таму имаме и ајде да не спомнам се, тој спомна и вакви бракови, и такви бракови, и такви свештеници, и вакви свештеници. јасно е дека тој е навлезен и во црковните кругови. Да се запрашаме и да се допрашаме до Бога што е добро, што зло. А не ние самите. Дали видовте дека и Ева сгрешила така и а, Божите синови. Им се виде дека се убави, дека тоа е добро. Абе, може мене да ми се види се и се што. Ама дали е така? Не е се онака како што гледаш. Да се допрашаме до Неговиот глас, да се допрашаме до Бога, до Неговото Слово. Да не отфрламе Библијата. Да гјавол, тоа му е целта да најдеме време со Божја помош, да се дружиме со Библијата, со Неговото Слово, да го слушнеме Неговиот глас, да се држиме до законот, со Божја помош, нормално сето тоа, затоа што идат тешки времења. Ова морална перверзија, да правиш од доброто зло, а злото добро, повлекува Божи гнев, веднаш. зашто Затоа што тоа е отфрлање на Духот Свети. Сетите се само во Новиот Завет, <clears throat> што велеле а, водачите на тогашна црква, на евреите, на израелците, во, кога го гледале Исуса како лечал? Што велеле? А ова го прави со сотонска сила. Тоа е веќе хула на светиот дух. Че нека Господ начува од ова. Жално е, на вистина светот во кој што живееме, меѓутоа, ние сме тие кои што сме повикани да го вееме она знаме на моралот на христијанството и Господ го бара тоа од нас. Видовте дека при културските стихови му требаат и марти на Господа, му требаат и марии. Нека му е слава и фала што не запознал со вистината, со светлината и да се држиме во светлината, да не дозволиме да паднеме во мрак. Нека му е слава. Уште еднаш. Амин.